golle simore sappo e nayi ɗon e ikoniyum paul e barnabas naati kadi e nder batirɗe yahuda en goni e haalde haa jamanu keewɗo gonɗini e nder yahuda en e grek en kono yahuda en saliɓe gonɗinde ɓe dilliniɓe gona yahuda en ɓe bonni ɓerɗe mumen haa gummani bandiraɓe ɓe hono noon paul e barnabas mbaɗi toon saha jonɗo ina tuugni e jomiraɗo o ina kaalda cuusal joomiraaɗooni ina settit konngol moƴƴere mum ina rokko ɓe baawɗe waɗde maandeeji e kaawisaaji yimɓe saare ɓe pecci ɓe ngonani yahuude en ɓe ɓe ne laaɓi ɓe yahuude en ɓe ngona yahuude en ɓe fof e ardiiɓe mumen ngenniyii leeɓtude ɓe e wardudeɓe kaaƴe kono ndeen ɓe nanii ɗum ɓe ndogani diiwaana likayun nder cehi listar e derbi e saraaji mum ɓe goni e habrude toon kabaru moƴƴo gorko goto mo koyɗe mum maayi jibidinaaɗa e mboofu ina jooɗino listal o meeɗani daraade o woni e heɗaade pool pool no futtinimo giti yii omo jogii hoolaari sellineede o wiimo daandi dow ɗummo daro e koyɗe ma gorko o giddi darii woni e yahdi ndeen yimɓe ɓe njiyii ko pool waɗi ko ɓe gulli elika yonankore ɓe mbi allahji jetti mbaadi yimɓe kadi jippima feewde men ɓe ginniri barnabas seyus ɓe ginniri paul hermes saabu ko paul jogino konngol ngol galle ɗo seyus rewete ina wonno to natirde saari to ceerno addi gay ñantiraɗi piidi e dame o yiɗno ko wadde sadak kanko e yimɓeɓe korande Barnabas e Paul nani dum ceeki ciomci mumen kadi ndogani hakkunde diddal ngal ina ngullo ina mbiya onon kam ko mbaraton do ko ko woni minen komin yimbe tan no monni addi min do ko kabaru mojo ngam wiide on yon ngoppu de bolle puyde tubone Allah gurdo takdo leydi asaman geej e kala ko woni e nder mumen o e yontaaji jawtuɗi o woppii leƴƴi ɗii fof yo ndew laabi ɗi njiɗi nden ne deyi o seeraani e hollirde sifa makko golle makko moƴe omona rokko on toɓooji asaman omona ñammini on kala nde keyɗiɗon omona hebbina ɓerde mon weltaare no ɓe kaaliri ni fof ɓe ɗeɓaani haadde diɗɗal ngal waɗande ɓe sadak o caggal ɗum yahuude en ngummi antiyok e ikaniyum keɓe hakkillaji yimɓe ɓe kamɓe fof ɓe beddi polkaaɗi ɓe ndaasi ɗum haa caggal wuro sabu miijaade e ko ko kono nden almuɓe ɓe ngari catimo o ummi o naati e nder saare he janngo e mum o yahde e barnabas derbe caggal nde ɓe kabri kabaru moƴƴo e nder nden saari kadi ɓe dañi ɗon almuɓe yonɓe ɓe ndutti listara ikaniyum e wonduɗe e antiyok ɓe goni e sellinde ɓerɗe gonɗinɓe ɗen cehi eɓe mbaajo ɗumen yo ñiiɓe hoolaari eɓe mbi ɗumen ala e saga ndewen e leeɓte keewɗe hade men naatdi e laamu allah dental gonɗinɓe heen fof ɓe mbaɗani ɗum hohooɓe nde ɓe tori ɓe koori ɓe ndesndiɓe joomiraaɗo mo ɓe gonɗini o caggal ɗum ɓe tacci pisiɗi ɓe njetti pamfili ɓe kabri konngol allah ngol perge nde ɓe jortoyi atalia ɓe joli ɗon e laana fayde antiyok ɗo ɓe ndesdano moƴƴere allah ngam waɗde golle ɗe ɓe timmini ɗe nden ɓe jettima ɓe noddi dental gonɗinɓe ngal ɓe kabri ngal ko allah rewni e maɓɓe ko fof wondude e no udditiraniɓe gona yahuda en ɓe damal hoolaari ɓe gondi ɗon e almuɓe ɓe haa juuti seeɗa